matinee. Hey, hey, why go late? And the movies are cheaper during the day. Eh, Hei og velkommen tilbake til Martinet-podkast. Det er Jan Kristoffer Dale. Jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut André Dale. Hallo. Hallo, hallo. Takk for sist. Eh, sist så lovte du at denne episoden skulle handle om en ting, og det var Jaws, Jaws, Jaws. Ja. <laughs> Den skal handle om Jaws. Eh, på lørdagen som var, eh, altså 20. juni, da fylte Jaws 40 år. Den ble vist i USA på kino første gang 20. juni 1975. Det var en vanvittig suksess. Det året så gikk faktisk over 67 millioner amerikanere for å se den filmen på kino. Det blir jo regnet for den første sommerblockbusteren. Mm. Og, og, per dags dato bare, eh, sånn rent kvalitetsmessig, er den egentlig blitt toppet noen gang? <laughs> Nei, det er nok ikke det. Du ser på sommerfilmer, men jeg tenker bare med karakterer og, og, og bare... Nei, kan du komme på en sommerfilm alle de år etterpå, altså 40 år etterpå, som egentlig er bære enn Jaws? Den, den har alt, da. Den har det. Mm. Og den har så vanvittige gode karakterer. Eh, den er quotable med punchlines. Den har, eh, eh, den har, sånn, den har, et lokalsamfunn som du... Du har bare lyst til å flytte mm. dit. Du har, lyst til, har lyst til å leve i denne ja. filmen, da. Og så, det, er, det veldig kult. Ja. Og du, du, føler virkelig på problemene til folk Har på øya, da, for du skjønner det her at de trenger pengene, de, de, trenger turistene. Det er ikke bare å stenge, <laughs> det er ikke bare å stenge strendene, ikke sant? Nei, nei, Amity da, eller, mm. eller Martha's, uh, Martha's Vineyards, der filmen er spilt inn. Jeg mener, når, altså når sommeren er over, så er det bare de lokale, ikke sant? Det er det, det er sommeren der de virkelig tjener pengene sine. Da er det bare The Islanders, ja. ikke sant? Så når det blir snakk om å stenge den stranden liksom på 4. juli, ikke sant? Det er jo krise, og det mm. skjønner jeg jo veldig godt. Det ikke, men ikke bare det, men men eh, det du har i, altså hovedpersonen her, Roy Scheider, eh, som spiller eh, sheriffen, altså Brody, Brody mm. veldig god karakter det er. Han, han er jo ikke en islander, han Nei, er jo fra New York, mm. ikke sant? Og, og han, du merker i mange scener så sitter han og strever litt med det her, at han liksom, er det her egentlig mitt hjem, ikke sant? Eh, han trives og alt det der, men han er en outsider da. Det, og, og, og, ikke bare det, han bor på en øy, men han er jo livredd for vann. Ja, det var det jeg skulle til å si. Og, og det ser du i den eh, første scenen på, på stranda, uh, når han er klar over at det er mulig det er en trussel ut i vannet da, og han sitter og følger med, ikke sant, på de som bader. Og da sitter han og overhører masse samtaler om folk som snakker, nå blir du egentlig en islander, ikke sant? Nei, er du ikke født der, så blir du aldri en islander, ikke mm. sant? Veldig mange gode detaljer der. Um, og du ser jo det at når det da skjer noe ute i vannet der, og han løper ned på stranda, han går jo ikke ut i vannet engang. Han må bare stå der, og, og han er ganske hjelpeløs akkurat der. Og det... Til og med når sønnen sin er ute i ja. vannet <laughs> neste gang, så, så, får han seg ikke til å gå ut i noe heller. Nei, han er ikke det. Uh, det, det, er liksom, mm. det er liksom tragisk på mange måter, for han, han, blir litt sånn impotent, og, det, og, og, og når han da må reise ut på The Okra senere i filmen, jeg mener, han er jo ute av sitt element, ikke sant? Utenfor komfortzonen sin, og det, er veldig interessant. Mm. Um, og så er det klasseskille mellom karakterene, det er jo noe som blir tatt opp, ikke sant? Det gjør det. Quint, mm. han her er hardbarka fiskeren, mm. han ser jo litt ned på Hooper, som er spilt av Richard Dreyfuss, for han mener på at han er en rik og bortkjent sånn college-gutt, ikke mm. sant? Og han, som han sier, You've got city hands, Mr. Hooper, you've been counting money all your life, ikke sant? <laughs> så det, det, er veldig mye sånn, eh, mye friksjon mellom karakterene, og det er veldig interessant å se på. Det var det jo i virkeligheten også. Um, det var det. Shaw var jo ikke så veldig imponert over Dreyfus. Uh, jeg tror kanskje han synes, så på han som ung og uerfaren. Han likte å tirre han opp. Og han det gjorde det, så var det jo det han... Uh, eh, eh, Robert Shaw drakk jo en del. Han gjorde det Og Roy Scheider sa jo det at med en gang han fikk en eh, drink i seg, så, så, ble han veldig, så våkna konkurranseinstinktet opp, og han ble, han ble en drittsekk, liksom. Ja, mm. det har jeg jo lest at Scheider sa det, og og det, øh, det, var egentlig akkurat det det gikk i. Han, ja. han, han, øh, han rakka ned på Dreyfus, og han sa at du, det der, altså, for eksempel forskjellige ting, du, det, du klarer ikke å ta ti gode push-ups. Du, du, er ung, men du er allerede feit og dvask, og ja. du er en disgrace, ikke sant? Og så Dreyfus, ikke sant? jeg klarer ti push-ups, jeg klarer 20. Klarte han jo ikke det, ikke sant? Så, så, så, det var en sånn frustrasjon fra Dreyfus sin side der. Han, han respekterte Shaw så mye, men han ble bare hakket på han, ikke sant? Så, så den tensionen du ser mellom Hooper og, eh, og Quint i filmen, er veldig ekte, altså. Mm. Um, så det er veldig kult. Det... For, det, <laughs> for, for, Brody og Hooper har en sånn uh, eh, bromance gående nesten. De har det, mm. før, uh, ja, de har det før de reiser ut på båten med mm. Quint mm. og... Ja, og på slutten er jo det en sånn bromance gående mellom de to, og det er jo en veldig aktig dynamikk. Ja, det er faktisk altså, det. Mm. Og bare siste 40-50 minutter av filmen som bare foregår på de jakra, mens de jakter på haien, det er jo kanskje de, altså, den beste tredjeakten jeg har sett i en film noensinne. Og uansett hvor mange ganger jeg har sett filmen, så sitter jeg fortsatt og skriker og rykker til. Ja, ja. Og jeg, jeg, liksom, er skikkelig nervøs hver gang jeg ser den mm. siste eller tredje akten. Ja, samme Så. Men vi kan jo gå litt til begynnelsen her, um, snakke litt om produksjonen. Uh, altså, er det jo ofte liksom, når så du Jaws første gang? Jeg husker veldig godt første gang jeg så Jaws. Det var, det var midten av 90-tallet. Mm. Eh, jeg hadde sett en del Spielberg-filmer før jeg fikk sett den, men jeg husker jeg likte den kjempegodt når jeg så den. Ja. Men uh, så den på DVD sånn i 2002, kjøpte Blu-ray i 2012, sånn igjen da. Så jeg har sett den så mange ganger og alltid likte den veldig godt, men nå eldre jeg har blitt, og mer har jeg satt pris på den. Ja. Og nå er den glitt inn på eh, for meg faktisk førsteplass over Steven Spielbergs sine filmer. Ja, det, det, er min favoritt Spielberg-film, men det er, det er en av mine favorittfilmer sånn uansett. Ja, det har det jo blitt. Så, så, i løpet av årene som har gått, jeg har bare begynt å sette mer og mer fris på den, og det er veldig, veldig gøy. Ja. Og, og, den holder seg så godt. Altså. Ja, den gjør det. Jeg mener, det er mange som klager på at haien ser fake ut og sånn, men jeg mener, jeg bryr meg ikke det hele tatt. Jeg synes faktisk ikke den ser så, så fake ut. Mm. Jeg synes den er brukt veldig riktig. Den er det. det var jo <laughs> problemet, de hadde jo du, bare problemer med haien. Det er det jeg mener, mm. altså la oss prate litt om produksjonen først og fremst. Mm. For at de startet jo produksjonen i mai, ikke sant? Og de skulle vel spille inn i 68 dager eller noe sånt. Men jeg mener de gikk jo så langt over at ut på høsten så, så var de der fortsatt. Og moralen var lav, ikke sant? Var, mm. de hadde tre haier da. Og de hadde ikke bli testet i vann <laughs> før, eh, mm. før, produksjonen startet. De sank jo faktisk bare rett i ja, den ene, den ene sank. Mm. De måtte ha dykkere for å få den opp igjen. Og, jeg, jeg, jeg mener, og de, de funket aldri som de skulle. Ja. Ingen av dem. Så det, det, var mye tid som gikk med på å bare sitte og vente på Men, at haiene skulle funke. Eh, det, det, som er kult med det her, det er en, sånn, eh, det er en blessing in disguise, for at det tvingte Spielberg til å, å egentlig bruke kamera ofte. Altså mm, sånn POV-shot. Og og sammen med skåret til, til, til John Williams, og det her POV-shotet, det skaper en fryktelig sånn krypende, ekkel atmosfære som du ikke ville ha hatt, for de hadde tenkt å vise Hyde kjempemye. De hadde det, så det er sharp og, ja. point of view. Det, det, det, det, skaper jo bare en sånn, de viser ikke mer enn de må heller. Nei, de når du først får se Hyden, så, så, blir det faktisk, så støkker det faktisk. Og, og er du klar over en ting til, han? Alt du ser av Hyden i filmen, det er det de hadde av footage som faktisk var... Jeg har hørt det at det som var brukernes ja, det, er, det ble brukt i filmen. Det er i filmen. Ja. Mm. Og, og, og, det har resultert i at du ser ikke haien skikkelig før cirka ja, litt over 50 minutter ut i filmen. Ja. Du ser finnen, du ser litt, du ser halve, hva du kaller det, ansiktet. Mm. Eh, det ser du liksom... Gapet. <laughs> Gape, ja, ikke sant? Men du skjønner hva jeg mener. Du ser det liksom sånn 15 eller 20 minutter ut i filmen, men du ser ikke haien før ja. nesten en time ut i filmen. Så, så, det at de hadde så mye problemer med de her eh, haiene, det, det har egentlig gjort filmen en tjeneste, altså. Det mm. har det. For du får ikke overeksponering, og det skaper mye mer tension, sånn som de ble eh, tvunget til å gjøre med det her eh, POV-shotter de, mm. de, fant på. Altså. Du vet at uh, de kalte jo haien for Bruce. Ja, stemmer det. Eller Spielberg. Ja, <laughs> det var Bruce. Bruce var navnet på Spielberg sin advokat, <laughs> visste du det? Ja, stemmer det. <laughs> de hadde et annet, annet navn på, på haien, og det var The Big White Turd. Funket aldri, lenger. Liksom. Nei, men altså, det, jeg mener, moralen var skikkelig lav på å sette til tider, og jeg mm. mener, Eh, jeg tror Spielberg har sagt det at de var de første som egentlig hadde filmet på havet. Sånn generelt, i hvert fall Universal Pictures hadde mm. aldri laget en film på havet før. Og, og, og, Spielberg gikk inn i det her og så lyst på det. Det er en liten film, det er ikke et stort budsjett, det her, det her kommer til piece of cake, liksom. Men jeg mener, det, det, var sånn et mareritt, altså, de hadde jo ikke, eh, de ikke sjøbeina, crew hadde aldri filmet, i hvert fall om de hadde filmet på vann, aldri på havet. Nei. Du ser sånn behind the scenes-greier av filmen, du ser crew-medlemmer som detter ut av båten, og det ser så stusselig ut, de blir dratt opp igjen, ikke sant? Og, og jeg mener, de hadde sånn scener de måtte ta så mange takes på. Um, et av de første uh, killsa i filmen, han gutten, han, det første takeet, det, det, gikk noe galt i, i det første taket da, eh, og, og, ikke sant, du husker det, det gøsjer jo opp en haug med blod der, ikke sant? Så det var så mye blod i vannet at de måtte vente en times tid uh, før alt blod var vekk. <laughs> Så han og gutten sendt inn i, i, i, i, traileren, bare for å liksom, bli varm og alt det der. Ut igjen en time etterpå, ta et nytt take. Nei, det gikk alt igjen. Enda en time med mm. rigg opp. De gjorde det her fire ganger. Jeg mener, det var en dag som gikk med på bare den scenen Og til slutt så var det sånn, de gjorde det fire ganger. Nei, vi kan ikke bruke det, vi må finne på en ny løsning. Så jeg mener, det var så mye sånne ting sånn her. Ja. Bare den scenen når Brody skyter på Hyde med revolverene. Jeg mener, det ligger på deleted scenes. Jeg mener, jeg tror de tok det 20 ganger. Den revolveren ville ikke gå av, bare sånn piss om det, liksom. Jeg mener, det, og, og, det er helt utrolig. Og når sånne ting går galt, så kan du tenke deg hvor mye som gikk galt, ikke sant? Ja. Drapers vitser jo med det at du, hele den sommeren så kunne du høre på alle de her, for det var radio overalt, de hadde jo samband selvfølgelig. Og han sa du hørte bare, det var det du hørte over radioen. The shark isn't working. The shark isn't working. Det var liksom, det var det. Han var så lei å høre det. Så, mm. han, eh, så ja. Og Spielberg har jo sagt etter det. Vi må, vi må jo ha vært komplett idioter som ja, trodde at det her skulle bli lett. Han sa det at han, han tenker tilbake på Jaws, så tenker han på det som <laughs> heroisk og veldig dumt. Altså, ja. <laughs> vi var veldig dumme menn og heroiske. <laughs> Ja. vi visste ikke hva de begav seg ut på i det hele tatt. Nei. Eh, det, det. Um, det var Spielberg sin tredje film. Han hadde lagt Duel og um, Sugarland Express. Stemmer. Og etter eh, Jaws så har jo han kunnet gjøre akkurat som han vil. Ja. Eh, mm. På godt og vondt. Ja. Mest godt, spør du meg. Men for en perfekt storm, egentlig, hele, hele produksjonen egentlig endte opp med å bli her. Altså, sånn som Dreyfus, og spesielt Rush Shadow, de sa jo det at før de så filmen, så var det sånn, jeg eh, kan umulig tro at det her gikk veien. For de visste jo hvilke ja. problemer de hadde på set. Så det, var det, eneste de hadde, i tankene, det, det mm. var bare å forferdelig krevende, mm. og for en tålmodighetsprøve hele greiene var. Men når de så filmen, så de, det var sånn, ja. Jeg tror det var litt sånn Tom Hardy hadde det på Fury Road, faktisk. Ja, eh, jeg har hørt det. Mm, mm. Og det er jo forståelig det, når du ikke helt får med deg. <laughs> eller, ja, eller når, du bare ser, eh, du aner ikke hvordan det skal gå, når du ja. bare tenker på produksjonen som slitsom. Og, Men jeg, er glad for at det her ikke ble en sånn Heaven's Gate. Ja. Spielberg var nok ikke like stor som det Michael Cimino var, eller noe sånt, det er ikke det det går på, men, men det var jo en film som gikk, og gikk, tok, de tok så mye takes, det gikk så mye galt, ikke sant, så Nei, jeg vil ikke si sånn Spielberg er stormannsskala. Han, han fikk det til å funke med det han hadde, så ok, haien funker ikke. Uh, shark point of view. Ikke sant, han måtte improvisere, <laughs> så du kan ikke sammenligne de to tankegangene i det hele Men det var jo en sånn, akkurat som Apocalypse Now, det var en innspilling som, jeg mener, filmen kan jo ikke ha hatt det beste ryktet før den kom ut. Det må ha vært skriverier om det her, det jeg tror. Um, men jeg mener, for en suksess det ble, så det kan ikke ha hatt noe å si i det hele tatt. Folk gikk jo. Og så var det jo en voldsomt bra kampanj rundt filmen også det var jo der de begynte å vise eh, TV-spots. Det var kanskje første gangen det ble gjort der, tror jeg. Fordi at filmen ble reklamert på TV. Og det trakk, eh, i hvert fall produsentene mener på det, at det var det som gjorde utslaget, altså. At filmen hadde TV-spots. Og så var jo eh, boka etter Peter Benchley. Det hadde jo blitt ja. en veldig stor suksess. Det, det hadde det. Mm. Og, ja, det, altså, det, hadde nok de to tingene der gående for seg. Det var sikkert skriverier om, om en, en, en litt sånn traumatisk innspilling, men jeg mener når du brukte TV-spots, og du hadde jo den her bestselleren av en roman gående for deg, jeg det, det, det, var mange ting der som klaffet antageligvis, og eh, bare se på filmen, jeg mener, Shaw, aldri vært bære, ikke sant? Eh, Dreyfus, ikke han heller, for han var jo ikke et navn den gangen, og musikken til John Williams kombinert med det her eh, fantastiske POV-greiene de drev med, og bare fotografi sånn generelt, jeg mener, det er så mye ting der som bare er helt utsøkt. Men det er det. Um, og skuespillere det. Jeg synes, jeg synes eh, de har funnet en veldig bra leading man i Roy Scheider her. De har det. Eh, jeg mener, han hadde jo før det her, så hadde han gjort French Connection og The Seven Ups og Clute, og sånne Ja. Han gikk jo videre til å gjøre The Marathon Man og eh, Friedkin sin beste film i, min bok. For dem jeg elsker The, The Exorcist, så mener jeg faktisk på at Sorcerer er hans beste film. Og han spilte hovedrollen i den, han var Blue Thunder med Warren Oates. Mm. 2010 eh, ja, ikke sant Fantastisk skuespiller Men han, han, han, ble aldri noen Paul Newman eller, Nei, han ble ikke det Eller Steve McQueen Han var jo en veldig god mm. film på 80-tallet Beklager at jeg avbryter Men uh, eh, 52 eh, Pickup er ja, ja, ja. Veldig kul mm. film mm. veldig, mm. Så, nei, men han hadde en veldig god karriere Men, men han ble aldri sånn stor, det ble han ikke. Nei, ikke. Men han er veldig, veldig respektert skuespiller, og det skjønner jeg. Han er en, av mine favoritter, faktisk. Ja, han er veldig naturlig. Han, ja. han har en veldig fint nærvær. Han, eh, ansiktet hans sitt er bare... Han, han, gjør veldig mye med ansikt Han, gjør det. han gjør det. Ja, og han er en sånn everyman. Ja. Han drar den veldig i land. På den legendariske scenen når, når han oppdager haien første gang Det, mener, og bare det shotet, mm. close-upet, med sigaretten i, i munnviken her og greier, og... Og når han bare rygger tilbake, og det, er det han har den linja der. Ja, det, det, gonna need a bigger boat, det var han som improviserte. Og, og, og, det var da jo mye av i filmen, det kan vi jo nevne, som jeg snakker om litt om produksjonen der. Det mange ting i, i filmen som ikke sto i manuset. Eh, for eksempel, en av mine favorittscener i filmen, og det har ingenting med Heiner eller noen ting, men middagsscenen, hjemme hos, um, um, unnskyld, Brody, Brody etter at han har blitt slappet, for det, Brody ja. får jo egentlig bare skylden for, for, at han gutten blir drept. Ja. Og han sitter hjemme, han er deprimert og alt det der. Og så får du den scenen mellom far og sønn, der sønnen sitter og hermer etter, etter Brody. Kjempefin scene, men det, det var bare et tilfeldighet at det skjedde. Ja. Og det er blitt en av, i min bok, en av, en av de scenene som, som, gjør at du virkelig bryr deg om Brody da, og mm. familien hans. Ja, det, det er det, ja. Og, og, det var bare et sammentreff. Og, og Shaw er jo han med Adlib jo en del artige ting i filmen. Han gjør det, en av de er jo, kan du dra denne her lille... Nei, jeg, vet du, den kan jeg faktisk ikke dra så veldig godt, men det er jo den her med eh, doll size, det er jo... Ja, ja det improviserte han, men jeg tenkte ja. på eh, Mary Lee. Det er jo, ja. Det improviserte, ja. Selvfølgelig. Mm. For, for, Spielberg ville at han skulle være eh, hip mot eh, kona til Brody som sto på, på brygga mens de reiste, og så sa han bare, bare, bare si noe for å provosere henne. Vær, vær, litt sexist. Ja, <laughs> vær litt, vær, ja, den er jo hysterisk. Mm. Jeg mener, det... Kan du dra den? Ja, hvordan er den igjen da? Det er Here lies the body of Mary Lee, died at the age of 103. For 15 years she, kept her virginity. Not a bad record for this vicinity. ja, <laughs> <laughs> det er så glad Nå har du fått med deg også Spielberg hadde sagt ok, hva er det her for noe? Vi må kanskje få tillatelse av forfatteren til å bruke det. Ja. Og så hadde Shaw sagt at nei, jeg tror ikke det er nødvendig, for jeg så deg en gang på en kravstøtte i Irland. <laughs> ja, ja. Å, herlig. Kjempebra. Not a bad record eh, for this Nei, det er jo kjempebra. Og sånne ting som det bare drar han ut av. Det er bare dette, da, det, det gjør han. Han er en veldig farlig karakter. Here's altså. to swimming with bow-legged women. <laughs> Eh, nei, det er mye fint der. Altså. Og så scenen der han blir introdusert med fingrene på, eh, på tavle, med ja. neglene på tavlet, Det er bare sånn, ah! og så kommer den fantastiske, fantastiske monologen. Ja, det er jo, det er jo noe av det, en av favorittscenene mine her. Ja, no me. I am my living. I catch this bad for you. Is that gonna be easy. Bad fish. I like going down to the pond and chasing bluegills and tommy cats. <laughs> this shark will swallow you whole. a little shake, a little tenderizing, and down you go. Down you go. <laughs> <laughs> Ah, for, dårlige <laughs> Quint. <laughs> Nei, husker du For du eksempel i, eh, i uh, It's Always Sunny in Philadelphia når Charlie drar eh. Stemmer, det er fantastisk Det er, det er hysterisk der, ser, altså. Ja, det er det der han egentlig snakker om... You're doing Jaws! men, men altså, Quint, jeg mener, kan ikke... Altså, jeg, jeg det må være sånn som McCready The Thing eller noe, men han er jo blek noe i forhold til det, Men Quint er kanskje den kuleste karakteren jeg noensinne har sett ja, nei, nei. på film, altså. Og jeg liker motivasjonen altså, altså, etter det her med... Uh, Indianapolis ja. som sank, og han, han, var i vannet, og han så veldig mange av sine venner bare bli et opp av høyet. Mm. Og nå han er rett og slett på, på et mission for å utslette alle altså, høyet. Altså, det, det, det, er Moby Dick. Ja. Det er jo det. Er det. Jeg vet at Spielberg ville ha en introduksjonsscene eh, der han var så der på kino, da, men det, fikk de ikke til. Det er forskjellige årsaker. Ja, ja men mm. det, er en, det er en sånn klar Moby Dick-parallell her. Ja, det er det. det, er det. Mm. Um, siste delen av filmen er jo basically Moby Dick, <laughs> egentlig, bare med en, <laughs> bare ikke sant? <laughs> ja, det er veldig kult. Um, ja, men igjen, jeg må bare si det om Quint. Jeg, jeg mener, ingen karakter på filmen, jeg synes, altså, jeg liker bare. For på den her eh, talen, eller den her veldig legendariske monologen om uh, the, uh, Indianapolis, um, um skrevet, den er jo ikke romanen, for det, det, her, var, det var, veldig top secret, det her om det eh, US, mm. Eh, eller jo, USS Indianapolis, eller hva faen er dette for noe. Det var veldig top secret, men det hadde blitt, eh, det hadde kommet fram i lyset like før de begynte innspillingen av Jaws da. Så, så de fikk faktisk <laughs> Eh, godeste John Milius til å skrive denne talen. Han skrev en sånn tale, det var ni sider lang, ikke sant? <laughs> Og Shaw var sånn, ja, det er veldig bra, men jeg kan, jeg kan, jeg kan faktisk ikke sitte og lire av meg ni <laughs> sider med dialog. Så Shaw har faktisk skrevet om den. Så han fikk, uh, fikk spikka den ned til sånn fem sider eller noe. Og så adlibba han i tillegg når de, når de mm. gjorde det. Første gang de prøvde var han jo full som Han var der, det mm. funket ikke han, kom han, inn, eh, han, kom inn dagen etterpå og tok de ett mm, take. Ett take. Mm, han nailet nettopp, da var han edru. Det, ja, det er helt utrolig. <laughs> ja. Men det er sånn typisk hvis du trenger noe trenger noen, noen krigiske greier, så får takk i John Milius, liksom. Ja, ja, ja. Er glad for det? Han, er han elsker nok å skrive den monologen. Der. Ja, han var sikkert hard hele veien. Nei, sikkert, um, Men når jeg hørte at det var Milius, så var ja, ah, det gir så meg. Ja, det gjør det. <laughs> Um, nei, det var jo en lokal på øya faktisk som, som coacha uh, Shaw du ser han i filmen òg. Du gjør det. Mm, det er faktisk han de finner eh, nede i eh, de, altså Hooper og, og um, Brody de reiser jo ut midt på natta en gang. Mm, Og da finner de jo det her like ja. det, er, det er han. De, ja. Sånn så det er kult. Og han, han fortalte jo han her lokale fyren, han fortalte jo så masse sånn Eh, fake lokalhistorie om hvor, mye innavl det var på og alt det der. så Shaw ble intervjuet på, på, TV og han satt bare og sa det her med straight face han trodde på det virkelig som at det er det er Martins Vineyard, det er den plassen i USA med mest innavl og alt mulig sånn, det var så helt, han, han bare trøkket i alt så mye sånn lokal sånn bullshit som ikke hadde noe med noen ting å gjøre. Og så bare spiste det rått, og han kledde seg som han, mm. han bare emulerte han hele veien. Du ser, du ser at de har samme stil. Veldig samme mm. stil, det ser du i filmen, ja. så det, det er veldig kult. Ja. Mm. <laughs> Veldig kul eh, sletta scene med, med Quinter forresten, inne i musikkbutikken. Ja, jeg vet det. Mm. Eh, det hysterisk scene. der får du egentlig se, han er jo litt crazy, ja. Han er crazy, han ja. er det, han er, you're certifiable, Quint! Ja, eh, men, men, han er det, han er, om han ikke er gal, så, så har han en... Han er preget, altså. Han er preget, han, han, er det. Han er det. Men så er han en skøyere. Ja, men... Han har veldig glimt i øyet. Han har det. Men det skal helst gå på noen andre sin bekostning. Ja, altså, han sikkert, jeg ser for meg at han, han lager jo noe heimbrent der som er veldig vanskelig å drikke så jeg ser for meg at han alltid er litt full. Altid litt full, mm. tror jeg. Ja. Men, men, han kan jobben sin, altså. Ja, det, er han kan jobben sin, det kan han. Og, um, det sto med når jeg så den siste gangen, at jeg mener, ok, han har med seg en M1-karabin her. Mm. Hvis de alle hadde hatt det, de kunne ha skutt denne haien i fillebiter, egentlig. Men det mm. virker som at det går en sånn stolthet i det for han sin. Eller han, gjør, skal, han, skal gjøre, han skal gjøre ordentlig, men, men, så, men de har, han undervurderer når han sier at den her haien, den kan ikke dykker nå med tre tønner i seg. Det er han. så de har undervurdert. Han har ingen snøring på han. Og det er jo der den, eh, den, eh, legendariske linja We Need a Bigger Boat kommer ja. inn, for de har reist ut, de vet at det er en stor, eh, ja. de vet at det er en Big White, liksom. Ja. Great White. Men de aner ikke at den er så nei, stor. Nei. Så de har så, totalt innovert. De har det. Mm. Og det er anti-shark cage er jo for lite, ikke sant? Ja. Det, apropos den scenen mm. med, med, med det her shark cage som, som Hooper har med seg på båten. Mm. Der ser du jo, jeg mener, de puttet en dverg inn i det her eh, buret faktisk. Og han fikk panikk nede der første gangen. Han ble tatt opp igjen, og han hadde åtte minutter med oksygen. Det brukte han opp fordi han fikk panikk, og de tok han ut av båten. Men det kom, de hadde jo kamera og sånn på plass der, men det kom en ekte hai. Og det ser du masse footage av i, i filmen. Det ble brukt en ekte hai, som rett og slett ødelegger det her eh, buret, altså. Eh, det, det er akkurat som det ligger oppe på buret og spreller, ikke sant? Mm. Det er en ekte haj Ja. Og det er kjempebra footage jeg fikk der. Ja, Men hadde ikke han stakkars fyren fått panikk der, så hadde han vært i buren når den haien kom, og hadde blitt drept. Så, så eh, jeg mener det, og da hadde innspillingen av Jaws bare blitt enda mer jævlig enn det den var, ikke sant? Så det, var det Det var jo second unit-greier. Spielberg mm. var ikke, og filmet ikke det greiene der. Han filmet visst nok heller ikke siste scenen i filmen. Nei, da var han på et fly ja. tilbake til Los Angeles. Han var det. Mm. Og så gjorde de forskjellige pick-ups tilbake til Los Angeles. Scenen for eksempel når, når eh, Hooper og, og, Brody er ute på natta, det er filmet i, i Los Angeles, utenfor Los Angeles. Så. Alt er ikke filmet for Martha's Vineyard, men det meste er det, ja. Og, og, igjen, det er det som gjør filmen så... Altså, det er ikke bare det som gjør det bra, men, men det er en, en, av de viktige tingene i filmen, er at får jeg følelser av sted. Mm. Det er akkurat som en god Stephen King-roman, at han, du, bygger, eh, du, bygger, en verden, du bygger karakterer, men, og når det først skjer noe, så bryr du deg. Men det er veldig kult at du drar Stephen King inn her, for når jeg ser Jaws, så tenker jeg hver gang, det her er som å lese en god Stephen King-roman. Og det her er sånn jeg skulle ønske at alle Stephen King-filmatiseringer var. Mm. Sette karakterene først, sette location først, bygge en god stemning, en atmosfære, og så introduserer du horrorelementet, ikke mm. sant? Mm. Horrorelementet i, i, i Jaws kommer med en gang, det er greit, men så tar de noen steg tilbake, og så lar du, altså de lar publikum puste da, og så lar de bli introdusert til karakterene. Så det er en fin måte å gjøre det på, men, men det, er, det altså, jeg, jeg, jeg, mener, hadde alle Stephen King-filmatiseringer vært sånn som Joss, så hadde vi virkelig vært inne på noe, altså, for det, det her er en sånn typisk Stephen King-aktig. greie. Det er litt synd at vi aldri har sett Spielberg adaptere King. Jeg vet, han, de har sensibilitetene de sine er ganske like, altså. Eh, de Spesielt hvordan de, hvordan de, fanger det her med amerikanske eh, hverdagsliv og alt det der. Det er veldig, veldig... Eh, du ser det, du ser det så, sånn som i Close Encounters. Close Encounters, og, og E.T. er jo stedet da. Ja. De, de er på en måte... Jeg mener, det er en match made in heaven, altså. Det, det, det burde ha skjedd. Det jeg skjønner ikke at det har skjedd. Det er for sent nå. Og jeg skjønner egentlig hvorfor aldri Spielberg lagde horror igjen. For jeg mener, det var jo egentlig det han begynte med. Ja, han har Duel vært i en, en Twilight Zone. Ja, ting, ja Duel altså- er jo en eh, Richard, Richard Matheson-novelle. Eh, Kjempegod novelle, her forresten. Mm. Og, og, og, og, Jaws er kanskje borderline horror, men det er en monsterfilm. Det er en monsterfilm. Uh, så jeg, jeg, ser på Jaws som en horrorfilm. Jeg tenker bare som en sånn adventurefilm, det var det de ville lage. det, er en adventure, ja. Det er en hybrid på en, mange måter. Men jeg tenker helt klart på Jaws som en skrekkfilm, og eh, når folk sier at det er favorittskrekkfilm, så er det helt greit. Helt det er helt greit, og det, det, det er legitimt. Eller det kan være sånn- favorittactionfilmen i eller favorittfilmen, det spiller ingen rolle, det er bare en kjempegod film. Mm. Det var veldig gøy når jeg så den med du og Frode her på søndag igjen, og Frode hadde ikke sett den siden han var, siden han var liten. Ja, han hadde ikke det. Og han var sånn, han ah, som han sa, jeg trodde bare jeg skulle se en veldig underholdende film, men den er jo, det er jo en fryktelig bra film, ikke sant? Og det, det, det, tror jeg er mange som ser den igjen nå, som kanskje ikke har sett den på året Hvis dere ser den igjen nå, så tror jeg dere kommer til å bli veldig overrasket. Jo. Ja, det tror jeg faktisk. Ja. For det her er ikke det du forventer å se i en sommerblockbuster i det hele tatt. Ja, det er ikke det. Nei, ja, det er veldig kult. Um, jeg vet ikke, vi har snakket litt om produksjoner. Det var, det var harde greier for alle involverte. Um, men eh, som du sa, det ble jo en vanvittig suksess. Det ble det. Um, gikk jo på kino resten av det året. Jeg tror den, altså, den gikk hele 75 etter den ble gitt ut. Uh, altså hele høsten og alt det der. Jeg tror den ble satt opp igjen i 2070. tror jeg de satte den opp igjen også, faktisk. Og det var jo så mye merchandise. Det, det var jo en ny ting med Jaws, ikke sant? Det var merchandise som bare det. Eh, en bok som ble skrevet også. Eh, det, det, var en... Eh, det er så dårlig å huske, ikke huske navnet på han fyren, men The, The Jaws Log. Ja, stemmer. Jeg, jeg, har så lyst til å lese den. Jeg har hatt lyst til å lese den i mange år nå. Men så folk som Brian Singer og alt sånt, de, de, de, mener, de sier at den boka gjorde at de, de fikk lyst til å, å, lage filmer Um, så The Jaws Log, den blir, den blir jeg nødt til å skaffe meg en kopi av. Men den, den kom ut like etter filmen. Eh, det var sånn, filmen ble en suksess, det var sånn, ja, kan du få pusha den boka ut fort som bare det, ikke sant, og så kom den ut, og den, ble, den har vært ute i så mange opplag, jeg mm. mener, så det, jo, det var jo en, sånn, det, en ting som var med på å, å, bygge opp under suksessen, det var den der The Jaws Log-boka som kom ut. Ikke sant, men en annen ting, det, det her er jo en sånn film som, det, altså, den er så viktig for populærkulturen. Ja. Musikken, Musikken. Den, den, er brukt i, den er brukt overalt. Ja. Uh, altså. Og til og med når, når bare merker Jeg er ute og bader når jeg var yngre og sånn. Ja. Du, du, du. Du, du, bare, du sniker deg opp på noen i, i, vannet, ikke sant? Og så nynner du på det. Nynner du på ja. John Williams. Ja. Liksom. Mm. Og, og når jeg, jeg, bader nesten aldri i havet, ikke sant? Jeg bader stort sett bare i, i ferskvar. Ja. Det er det jeg liker. Men svømmer jeg langt nok ut der, så begynner jeg å få den der fobien med at nå kommer det et gap opp eh, her. Men jeg tok under ja, det. Ja. Uansett. For det er jo en film som holdt folk uh, ut av vannet, faktisk. Det gjorde det, det mm. gjorde det, helt klart. Det skapte en fobi, det mm. gjorde det. Ja. Um, og jeg mener du hadde noen av de filmene på 70 sånn som Exorcisten og, og, Jaws og sånne filmer som, ja. som virkelig sjokkerte publikum, altså. Det startet av et sånn ras med monsterfilmer. Ja. Jeg mener, du fikk sånn Piranha, ja. John Sayles skrev manus det for Corman, og som eh, Joe Dante endte med resisjere, og så det var bare å se på Tremors-filmen, eller The Car, kan, ja, ja, ja, det er så mange. Det er jo med ting. Med mm. Men sjelden gjort, bortsett fra Tremors, sjelden gjort med samme sjelen og, og, og, og hjerte som det Jaws mm. har. Altså. Og til å være en film, eh, de startet uten et ferdig manus, uten ferdig high... Skuespillerne kom inn underveis. Kom underveis ja. det, <laughs> det, er en <clears throat> så fullkommen film, det er helt utrolig. Altså. Ja, for det ordet, det, det du sa da, det oppsummerer, mm. den er så fullkommen på alle mulige måter. Når du ser den, så kan du bare trykke på play, og du kan bare se den igjen. Mm. Du, du, bare og jeg mener, det her er en film som ser så fantastisk ut på Blu-ray. Altså. Åh, den, den, jobben som ja. er blitt gjort med... Og det ligger en liten dokumentar om, om, om, den jobben de gjorde der, og det, jeg mener... Det er først nå jeg ser hvor viktig det er å eie Blu-ray Ja, altså Blu-ray er... Du må ha en Blu-ray-spiller, du, du, må, du må det Hvis du er virkelig interessert i film, så må du eie de her filmene på Blu-ray ja. det, mm, det er det De har gjort en så vanvittig god jobb med å restaurere bilder Altså, bortsett fra Peckinpah sin The Wild Bunch Så tror jeg aldri jeg har sett en film som ser bare, altså Aliens eh, kan man nok se. Ja, den ser veldig ut Men, eh, men, Jaws er veldig høyt der oppe over de beste restaurerte filmene jeg har sett, altså. For det er ikke alltid filmer jeg like godt restaurerte, men, så det er noen grunner til det, da. Men, og det er ikke bestandig de er tjent med det her. Nei, det er ikke det, men jeg så akkurat Manhunter, da. Ja, til, til Michael Mann. Det virker ikke som det har blitt gjort noe jobb Nei, her. Veldig dårlig transfer. Veldig, det, jeg mener, den kunne jeg lyst til å ha sett på... Du kunne lyst til å ha kjøpt, den billigere DVD. Ja. Kunne det, for jeg kjøpte den på Blu-ray. Jeg skulle ikke se den på Blu-ray. Men det som er greit er at jeg har både Directors Cut og den vanlige. Det er jo greit, liksom. selvfølgelig. Mm. Men, eh, men ja, det, det, det, er ikke bestandig de legger sjela i det, men Nei. Eh, Universal, de gjorde det her med en sånn godt og vel 100 filmer. De gjorde det, og, og jeg mener Universal, det her er en eh, det her går på æren løs, rett og slett. Ja, det her er jo, det gjort, her er, på, ja. det her er jo gjort på de sitt lotter, ikke sant? Det er det, og samtidig så er det her filmer som det kan ikke gå tapt. Det er en del av vår kultur. Nei. Det er pop populærkultur, det, det er rett nok, men det er en del av vår kultur, det er det. Generelt, det er det. Den vestlige for, kulturen. For mm. Universal Pictures her, så er det få filmer som er viktigere enn Jaws, faktisk. Nei, det er ikke det. Så. Altså. altså, de hadde lagd filmer i mange, mange år før Jaws kom, det er ikke det, men den forandrer alt. Den gjorde det. Den gjorde det. det er, du kan ikke stikke det under en kajak. Nei, du kan ikke <laughs> det. Nei, du kan ikke det samtidig altså, når vi snakker om nå, eh, altså når, de, når, vi hører om sånn produksjon, ja, de er ikke manus ikke ferdig, men de har begynt, kan, så, men det, ting var sånn før. Det, var det. Det her var jo en, det var opportunistiske produsenter som leste Helt boka klart. til Benchley og tenkte, det her kan bli en bra ja. film, og så fikk de en... Og så tok eh, de en ung fyr ja. som hadde gjort et par ting, mm. og så, ja, vi bare satser på at det her går veien, ikke sant? Mm. Og så, men Spielberg viste jo virkelig hva han var lagd det her, da. Og han tenkte jo på det her som på en måte en slags eh, spirituell oppfølger til Duel, ikke sant? Ja. Mm. Han gjorde det, og han tenkte, jeg lagde egentlig denne filmen med en bil, tenkte han. Ja. Så, mm. Ja, nei, men uh, rett mann til jobben, tydeligvis. Ja, for det, om, eh, det, var jo en prøvelse. Uh, snakke litt om ting som skjedde i etterkant av filmen. Spielberg, han fikk jo... Han fikk jo faktisk redda den her båten, den her uh, Okra. Mm. Fikk sendt den til Universal Studios sitt backlot da hadde den stående der i et par år, tror jeg, etter, etter uh, eh, eh, oss hadde kommet ut. Så det er en sånn historie om at Spielberg, han, han likte når han hadde liksom litt tid eh, for seg selv og sånn, og ikke det var turister på, på, på stedet og sånn, så pleier han å snike seg ut til den her okra, og så sette seg inn i båten og bare sitte der og ta en sånn trip down memory lane, da, bare sitte og mimre og bare, være takknemlig da, egentlig, for at han kom seg igjennom og for at det forandret livet hans sitt, hele greiene. Så det gjorde han visst ganske ofte. Og så kom han dit en dag, og så var båten vekk, og han ringte opp til noen som var ansvarlig for, for det her eh, backlottet da. Og, og, og han eh, fyren som tok eh, telefonen var bare sånn, nei, den sto der og støvte ned, så vi, vi bare gikk løs på den med <laughs> motorsager og økser, og så bare, de, jeg tror de brant. Og Spielberg bare flippet ut, ikke sant? Så han klikket for han. Eh, men som jeg sa etterpå, liksom, ja, det var litt som at noen kutta navlestrengen der, fordi at det mm. tvingte han til å se fremover alt det der, men, ja. men, han synes det var et tap da. Og det skjønner jeg litt da, fordi at jeg mener, filmen som forandret livet hans sitt. Um, men jeg, tror han fikk tak i, eh, kan du kalle det rattet? Eller, ja, ja roret. Ja. Roret, mm. mener jeg, unnskyld. Jeg er ikke noe, jeg er ikke noe, jeg eh, er en landkrabbe. Ja, samme her, Quint hadde... Liksom, jeg hadde ikke satt pris på, på meg heller. Nei, jeg hadde ikke stått i hans sånn uh, Seaman, uh, eh, Seamanship sin uh, uh, <laughs> test, for han hadde ikke stått. Men uansett... Um, Nei, skal vi jo bare se Jaws igjen med en gang? Eller? Ja, jeg har veldig lyst til det. <laughs> du vet at det kommer jo et sånn haug med Jaws-leiketøy eh, nå, I september en mm. gang, er det ikke ja. det? Ja. Sjekk ut på Amazon.com. Eh, vi, vi, kan legge ut en link. Ja, vi legger ut en link. Ja, det. er veldig kult. Jeg kommer til å kjøpe alt sammen av det. Dessverre, sånn, eh, sånn er det bare. to versjoner av haien også. <laughs> Ja. Men ikke båten da, det er leit. Nei, det er mulig hvis det her blir en suksess at de kanskje de lager båten. Jeg, jeg håper det. Det kan være. Det har jo vært ute før. Det har det. Det er umulig å få tak i den. Ja, dyrt i hvert fall hvis ja, du skal ha tak i den. Ja, det er ikke mulig, men ja, du må ha litt penger. Den, den ene Now Playing-serien er kjempedyr, det er helt utrolig. Men eh, jeg kjøpte akkurat en Jaws-poster. Jeg bestilte den fra Paul Shipper sin hjemmeside. Han har eh, lagd en alternativ Jaws-poster. Den er kjempefin. Den er rød. Den er utrolig fin. Mm. Vi tar og linker til det. Men... Ja, vi kan ta linker til det Vi, vi kan kjøpe den og få den signert og greier. Det ser litt ut som en sånn uh, eh, Struzan-poster. Den er litt i hans innom. Og veldig, jeg trodde det var Struzan. her. ja, det trodde jeg. Helt til jeg bare men, søkte. Men, altså, jeg, eh, jeg er enig i eh, den posteren, den original, det er jo en, ikonisk poster. Den, ja, ja, eh, og jeg mener, det er faktisk et... Um, den er faktisk løftet fra en av paperback-utgavene. Ja, ja. Mm, det var et det ja. veldig tilsvarende bilde som ble brukt. Og det var jo en ganske smart greie da, når boka allerede var en suksess, ja. så blir det sånn gjenkjennelig. Kanskje. Det ble det. Mm. Men veldig ikonisk poster alt det der, men, men jeg må si at jeg foretrekker faktisk den bare sånn for min egen del. For ja, Paul sin, ja. ja, den er veldig kul. Mm. Sånn, det er jo fordi at det er, det er karakterene. Eh, det er det, er det, og her er det de som står, ja. står i senteret. Mm. Så det, er veldig, det liker jeg. Ja. Helt klart. Nei, men vi skal linke til både Paul Shipper sin side og til de her nye leiketøyene som kommer ja. og sånne ting. Mm. Det skal vi gjøre. Noen favoritt, vi har snakket litt om det, men noen favorittøyeblikk fra filmen for din, eh, og er det som liksom, du sitter og Altså, det er jo en sånn kavalkade med store øyeblikk her i filmen, da. Det er jo det. Ja, jeg vet jo noe, eh, det er så vanskelig, men, men selvfølgelig introduksjonen til Quint, ja. med tavladet, uten tvil er det for å utseende. Ja, no, ja. ja. uh, <laughs> og så, jeg liker veldig godt middagsscenen. Uh, Som jeg har snakket om. Ja, den liker jeg veldig godt. Det er en veldig, veldig rørende scene. Jeg liker uh, scenen på båten veldig godt, der de sammenligner, der de... jeg liker scenen veldig godt på båten der de sammenligner arr og sånt. Kjempehuset. Mm. mm. Det, det, er bra. Det, det der er store greier, altså. Det er det. Og det, det, er en sånn veldig fin greie der, der eh, Roy Scheider løfter på sin egen skjorte ja. og ser på et arv han har på Det er hans eget arv, faktisk. Det det. Og, men det blir ikke, det blir ikke poengtert. Nei. Han går ikke inn i, i, den konkurransen, han bare står der for seg selv, men du ser at New York-fyr jobber som politimann ja. i New York, ikke, et eller annet har skjedd. Og han, han er jo livredd for vann, og ja, det blir jo sagt. Han bare hun kjæringen hans, første gangen Hooper er hjemme ja, ja, ja. på kjøkkenet sitt, så, så, sier hun, he's afraid of the water, I think there's a clinical uh, word for it. Og så bare sier Shadow kjøper igjen, drowning. Og så bare sier han. Så det er liksom sånn, <laughs> det har skjedd noen traumatiske greier der for han sin der. Men, det har det. Mm. Men det overkommer han så til de grader, altså. Ja, han det. Men, den scenen der er, ja. fantastisk. All, alt på The Okra er helt og fantastisk. Jeg ja, jeg er det, men... men Synginga. Sy men det skulle jeg si. Tired and I wanna go bed. Ja, jeg mener, å, si så. I had a little drink about an hour ago And it went straight to my head Nei, det, det, er kjempebra. Jeg elsker den scenen. Og der blir du nesten litt irritert når haien kommer og forstyrrer. Ja, for det, det er, så, så god stemning. Ja, kan mm, ikke bare se på de her sitter og rykker seg full og prater. For jeg mm. kunne sett denne filmen om bare de som satt og bullshittet, egentlig. Nei, jeg kunne det. Jeg kunne bare hengt på båten med de hele dagen. Liksom. det. er akkurat som på, i Repo Man, så kunne jeg hengt liksom med Repo Man. Jeg kunne der de, ikke sant, på Ja, sine. Snakker om at John Wayne er homo. Og, ja, ikke sant. Nei, det er akkurat det. Jeg hadde ikke trengt å skje noen ting. Jeg kunne bare hengt med de, liksom. Ja det er helt sant. Og, og, det er det som gjør filmen så fantastisk. Jeg kan egentlig ikke få, få understrekt det nok Nei. for min del. Men ja, syngescenen, I'm tired, altså, Show Me The Way To, to Go Home, bare, det er så fantastisk. Ja, det er veldig bra. Mm. Men jeg elsker jo scenen uh, bare når de tauer. De tauer jo egentlig haien. Og han står og synger for siste gang. Ja, ja, mens motoren ja. renner. Ja, ja. Farewell and adieu all you fair Spanish ladies. Mm. Jeg mener, det Ja, det, det, det er epik altså. Ja, det er, det er, er kjempebra. Ja. det er så mange øyeblikk. Jeg, jeg, bare, jeg kommer ikke på alle. Men jeg har ikke snakket så mye om Dreyfus. Jeg bare sier det, jeg elsker Richard Dreyfuss, og jeg synes det her er en av de aller beste eh, rollene han, han gjorde, en av, de, en av, de, som <laughs> gjorde han til et stort navn her, ja, men for en charmerende og smart fyr, altså. Ja, men her er han litt mer likeable enn for eksempel sånn som har du sett uh, Tin Man. Ja, Tin Man er han er skikkelig, han er, han god til å spille usympatisk. Ja, han er det, men, men, men her er han veldig sympatisk, da, fordi ja. han er en rich kid, så er han, han veldig sympatisk. Han er det, ja, ja. Og det er han i, i, i Lucas sin, eh, sin, eh, American Graffiti her. Ikke sant? Kjempe-likeable mm. ja. alt det der. Kul fyr, liksom. Og han har denne helt unike stemmen som han har, er mm. uh, så, altså, det er et perfekt trekløver, det her. Uh, ja. Jeg vet ikke hvem jeg liker best. Altså, jeg velger Quint, men, ja. men, jeg, jeg, men jeg, det er ikke bare for at jeg synes han, han er jo han er jo en bølle og alt det der, men, ja, ja. men, men jeg liker alle tre så godt, mm. altså. Mm. jeg er nok Roy Scheider for min del, men, men jeg elsker Quint. Ja. Eh, du vet jo for eksempel at du skulle ha spilt rollen som Roy Scheider har, det er Sheriff Brody. Nei, hvem var det? Charlton Heston ble jo eh, Heston ble faktisk så sur når han ikke fikk rollen at han eh, ville ikke gjøre noen Spielberg-film. Damn daddy ape! <laughs> ja, han fikk ikke det. Men han har, han har, han har rapene, og Schreider har nå ja. haiene. Jeg er glad at Schreider fikk den, altså. Ja, vet du noe, jeg kan ikke se for meg Jaws uten han. Nei, ikke. Noen av de, for den saks skyld. Ingen av de, men, men Schreider er jo jeg mener, den sentrale, sentrale karakteren i filmen. Og... Ja, men alt stemmer her, da. Martha's Vineyard, locationet stemmer, ja. du har liksom, du har musikken. stemmer, musikken stemmer stemmer, Spielberg fortellerteknikk. Eh, det er faktisk eh, mye improvisasjon her, men du har jo faktisk en... Eh, for det, Spielberg skrev jo et eget manus selv her, etterpå. Altså han skrev bare gjennom... Og, mange av de scenene, eller i hvert fall noen av de scenene, ble jo igjen i ja. filmen. Han, han, hadde filmen i hauset sitt, han visste hvordan filmen han ville lage. Ja. Så, men han er en mann med visjon, han er. Han er det, han, har, han, han er en visionær. Han er, helt mm. klart, og det viser jo av det når han tenkte på, liksom, når han leste det, så tenkte han på Duel, ikke sant? så tenkte han, ok, det her er faktisk jeg kan gjøre på grunn av en annen film, ikke sant? Han så sammenheng. Ja. Han hadde jo tenkt for eksempel å ta det gamle ekteparet fra Sugarland Express, og så at de skulle dukke opp i MT, ikke sant? Oi, sånn Stephen King. Ja, ja, jeg, men han hadde ikke tid til det. Altså, filmen er komplisert nok, jeg har ikke tid til å drive og tenke på det her nå. Men han hadde tenkt det. Det var på høy tid å snakke om Jaws. Det var det, og en film som holder seg vanvittig godt, og ja. som kanskje til og med, ikke bare holder den seg godt, men den er faktisk stærre enn de fleste filmer som blir laget nå. Ja, helt klart, helt klart. Mm. Eh, altså, uten tvil. Ja. Det er et tidløst eh, mesterverk. Den, den, har så god karakterer at den, den overskrider sjanger på alle mulige måter. Mm. Det er bare en, en kjempegod film på alle mulige måter. Og, ehm, og som sagt, en av mine favorittfilmer. Samme her. Mm. Det, det, kan bare ikke bli bedre en Jaws i min liv <laughs> Nei, det kan ikke det. Nei. Nei, men um, I'm tired and I wanna go to bed, eh, <laughs> ja, samme her, egentlig. Uh, nei, men jeg anbefaler alle som ikke rakk å se den 20. Eh, juni og bare få sett den nå, få ja. tak i Blu-rayen. Men du, og den Blu-rayen, den er så billig. Det er, ja, er 79-99. Full med ekstra materiale. Ja. Mm. Og for, for en, en, en, jobb de har gjort med å restaurere. Ja, det er det. Hvis ikke du har sett den på Blu-ray, du kommer til å få bakoversveis. Mm. Da, ja. Nei, sjekk den ut og, og, og kos dere med den. Det er sommer. Se den hvor du skal til å bade. Ha det gøy med <laughs> mm. ja. Det er en perfekt sommerfilm. Mm. Ja. Det har vært gøy å bare sitte og, og prate om Jaws. Eh. Ja, moro. Litt all over the place, men, eh, men, det er så mye å snakke om. Det er det. Eh, så. Vi, vi kunne sikkert prate om mye lenger, men sånn er det. Ja. <laughs> nei, men ok. Det var Jaws. dere kan følge oss på Twitter at matinépodcast, matiné med to er. Dere kan like oss på Facebook, bare søk på matinépodcast. Podcast Uh, episodene hører dere jo i iTunes, dere kan bare gå rett inn på Tumblren vår, høre den der. Det er veldig koselig om dere la igjen fem stjerner på iTunes og ga seg en liten review, hvis dere liker podcastet, det har de satt veldig pris på. Um, eller bare gi oss noen retweets eller noen likes på Facebook. Eh, det er vært kjempekoselig. Og, og prat film oss. Uh, dere kan følge med på Twitter, at jan-tale. Eh, at Lloyd-84. Vi skal ta del dele de her tingene vi snakker om med poster og, og, og leketøy og sånt. Ja, mm, det skal vi gjøre. Og så, ja, vi høres jo snart. Ja, det må ha eh, en fortsatt god sommer. Vi, vi høres igjen om en, en ukes tid. Ja, vi satser ja, på det. det. Ingen plan foreløpig på hva det blir. Nei. Men jeg håper at vi kan få snakke litt om eh, Spielbergs duel i begynnelsen av episoden. Ja, men det skal vi gjøre. Vi har lov til å, vi å snakke litt om det, ja. så det skal vi gjøre.